Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allahın ismi ilə başlayıram. İza zulzilatil ardu zilzalaha. Zəmin qattiq təvrütülgəndə. Və əxrajatil ardu asqalaha. Zəmin qoyundakı yüklərini, yəni mədəllər, otlar, ölüklərini çıxarğanda. Və qala'l insanu ma inson ya'ni kofir uningga ya'ni ziminga nima bo'ldi deganda يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا Bu kunda zimin o'zining xabarlarini, ya'ni uning ustida ishlangan yaxshi yomon ishlarni ma'lum qiladi. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا Uning ma'lum qilishi Parvardigorning uni shunda qilishga amr qilganligidandir. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم Bu kunda kishilar qilgan amallarining natijasini ko'rish, ya'ni natijasiga erishish uchun to'p-to'p bo'lib torilib ketadi. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Kimki zarrachilik yaxshi ish qiladi ekan, uning mukofotini ko'rdi. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Kimki zarrachilik yomon ish qiladi ekan, uning jazosini tortadi.